Ez dugu bake prozesua usteltzen utziko bake bideko kideak bildu dira haste azken goizuntan agerraldia egitera, azken hilabeteetako oak berdinarekin, ez da, haintzina pausurik, justiziaren gandik ez dute gehiago gauza handirik espero, aliz leiziak ezak eskualdeko autetxe eta bake bideko kidea. Egia da, guai hartian eh, aldi horoz, parketak da egiten duela, eta ez duela kundian hartzen bake prozesua plantan emana dela, e, juridiko praktikoki ez pagira deusetat gehiago altzen, erran nahi du beste zerbaitetat pasatu behar dela. Beste bidea, bide politikoa da, Michel Leberoko irigoinen bake bideko bozera mailea. Bide politikoa erran nahi du gobernua eta estatuko lendakaria Emmanuel Macron pertsonalki erresponsable direla gertatuko diren gauzetaz. Eta hori bide edo esparru berri hori irekiko dugu orai. Justizaren aldetik gauza gutxi espero Eric Dupont-Moretti ministro berriarekin itzordua eskatu kontratua dute baina ez dute erantzunik oraino egutegia ez dute gehiago horren arabera antolatuko. Ez dugu gure agenda finkatzen Justizia Ministeritzarekin lan ditugun harremanen arabera. Eh, galdegin dugu ministro berriari itzordua, baina ez dugu edo zangoa arrastaren gainen ezagiko, eh, pentsatuz behar bai ukanen dugula itzordu bat, egiten dugu gaur gure ekintza programazioa nolabait eta batez ere larun bateko emeretziko egun hori, orai arte gertatzen diren gauzen arabera. Eta programa irailaren emeretziko manifestaldia da formatu berezi batean. Hana izfunosaz? Autokaraban bat eh, antolatzen dugu, maule, garazi eta endaiatik abiatuko dena eta batuko dena subrefeturaren aintzinean bilakatu dadin egun horren uh, inflexio puntua. Egun batzu berantago, ogeita lauean preseski justiziak jakes esnalen askatasun galderaren kontra prokuradoreak egin duen deiaren erabakia emanen du.